How are you? 어떻게 지내요? 어떻게 지내요? I'm good. 잘 지내요. 잘 지내요. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Excuse me. 실례합니다. 실례합니다. I'm sorry. 죄송합니다. 죄송합니다. It's okay. 괜찮습니다. 괜찮습니다. Yes. 네. 네. No. 아니요. 아니요. What's your name? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? My name is 수지. 저는 수지입니다. 저는 수지입니다. Where are you from? 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? I'm from Korea. 한국에서 왔어요. 한국에서 왔어요. How old are you? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Nice to meet you. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Welcome. 어서 오세요. 어서 오세요. See you later. 다음에 봐요. 다음에 봐요. Wait a minute. 잠깐만요. 잠깐만요. Be careful. 조심하세요. 조심하세요. Really? 진짜요? 진짜요? Why? 왜요? 왜요? when 언제요? 언제요? Of course. 당연하죠. 당연하죠. What did you say? 뭐라고요? 뭐라고요? What time is it? 몇 시예요? 몇 시예요? I like it. 좋아요. 좋아요. I don't like it. 싫어요. 싫어요. You're right. 맞아요. 맞아요. I don't know. 몰라요. 몰라요. Me too. 저도요. 저도요. Is that so? 그래요? 그래요? Good morning. 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. Good night. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Have a nice day. 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루 보내세요. The weather's nice. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. Long time no see. 오랜만이에요. 오랜만이에요. Where are you going? 어디 가요? 어디 가요? What's this? 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? Are you okay? 괜찮아요? 괜찮아요? What's wrong? 왜 그래요? 왜 그래요? Do you need help? 도와줄까요? 도와줄까요? Please help me. 도와주세요. 도와주세요. I have a stomach ache. 배가 아파요. 배가 아파요. I have a headache. 머리가 아파요. 머리가 아파요. Enjoy your meal. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. It's delicious. 맛있어요. 맛있어요. I'm hungry. 배고파요. 배고파요. I'm thirsty. 목말라요. 목말라요. I'm full. 배불러요. 배불러요. It's cold. 추워요. 추워요. It's hot. 더워요. 더워요. It's pretty. 예뻐요. 예뻐요. It's cute. 귀여워요. 귀여워요. He's good looking. 잘생겼어요. 잘생겼어요. It's cool. 멋져요. 멋져요. I miss you. 보고 싶어요. 보고 싶어요. I love you. 사랑해요. 사랑해요. Congratulations. 축하해요. 축하해요. Happy birthday. 생일 축하해요. 생일 축하해요. Do you like pizza? 피자 좋아해요? 피자 좋아해요? I like pizza a lot. 피자 정말 좋아해요. 피자 정말 좋아해요. I hate pizza. 피자 싫어해요. 피자 싫어해요. I'll have pizza. 피자 주세요. 피자 주세요. Just kidding. 장난이에요. 장난이에요. That's amazing. 대단해요. 대단해요. You can do it. 화이팅. 화이팅. Cheer up. 힘내요. 힘내요. Don't worry. 걱정하지 마세요. 걱정하지 마세요. Don't give up. 포기하지 마세요. 포기하지 마세요. Don't forget. 잊지 마세요. 잊지 마세요. Good luck. 행운을 빌어요. 행운을 빌어요. Call me. 전화해요. 전화해요. Hello? 여보세요? 여보세요? I'll be back. 돌아올게요. 돌아올게요. I promise. 약속해요. 약속해요. Maybe. 아마도요. 아마도요. What are you doing? 뭐 해요? 뭐 해요? Do you have pen? 펜 있어요? 펜 있어요? Where is it? 어디 있어요? 어디 있어요? How much is it? 얼마예요? 얼마예요? Please speak slowly. 천천히 말해주세요. 천천히 말해주세요. I get it. 알겠어요. 알겠어요. I forgot. 까먹었어요. 까먹었어요. How long does it take? 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? Take your time. 천천히 하세요. 천천히 하세요. I'm busy. 바빠요. 바빠요. I'm late. 늦었어요. 늦었어요. Let's go. 갑시다. 갑시다. It's raining. 비가 와요. 비가 와요. It's snowing. 눈이 와요. 눈이 와요. I'm happy. 행복해요. 행복해요. I'm sad. 슬퍼요. 슬퍼요. I'm tired. 피곤해요. 피곤해요. It's fun. 재밌어요. 재밌어요. Are you serious? 진심이에요? 진심이에요? Don't do that. 하지 마세요. 하지 마세요. Good job. 잘했어요. 잘했어요. Here you go. 여기 있어요. 여기 있어요. 바이바이. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Take care. 잘 지내세요. 잘 지내세요.